Otsailak hogeita bost gaur aste artea data hau berri on albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi gaur kaixo berriozar magazinak atal berria estrenatuko du berrik etaldi politikoarena non berriozarretan afarroari loturiko gaiak ez tabaidatu diren. Ala xai berrik etaldean guten ideologia zerineko politikariak berriozar eta nafarroari buruzko gaiak izango dituzte ez gai gaur bigai jorratuko dira berriozarko gazteria eta UPNeko gobernuaren izatea oraingo egoeran eta berrion albistegia bukatzean eztabaidaren bigarren zatia entzungai izango duzue. Eta politika egintza utxi gabe garazi asteazkenarekin osoko bilkuran amabi puntu izango dira ez da bai dagai. Asteazkeneko udal batzan, pesenek aurkezturiko bimozio ez dira bata tokiko autonomiaren babisari buruzkoa eta besteak rana eta inak fundazio publikoen itxierari buruzkoa bilduk ere mozio bat eramango du ez Mozioa zeinan, afarroko ikastetxeetan jen generoa eta aldaketa soziala ikasgaia ezartzaren aldekotasuna erakusten duen UPNek, UPNek, UPNeko kargudun eta kideen kontrako protesta gaitzasteko mozioa aurkeztu du. Guzti honekin osoko bilkura asteazkenean azkenean arratsaldeko 6 herritan ospatuko da. Eta gaur sexualitateari buruzko hezkuntzan erabekin. Pilar Mikeo Mikeo generoan jantzetako zitzailea izango da gurasoin eraben sexualitateaz itzaldi amango diena gaur rasteartearekin arratsaleko zazpitan kulturgunean. Mendialdea bat eta mendialdea bian aurre matrikulazioan, martxan da. Baixa, martxan da, mendialdea bat eta bi eskolen aurre matrikulazioa. Gurasoak, e, eh, otxeiaren oita, sei arte inskribatu alko ituzte beren seme alabak. Eskola bietan aurre matrikulazioa bultzatu asmoz, kampaina eredugarriak egin izan dira berrio zarren batetik instalazio egokitzapena eta langileen egitea erakutsi asmoz, mendialdea bat eta bi eskole irekien jarduna egintzuten. Bestetik, mendialdea guraso elkarteak, bideo bat osatu zuen matrikulazio kanpaina bultzatzeko. Horretan seme alabak de ereduan matrikulatzeko arrazoian itza aurkezten zituzten jatorri ezberdineko hainbat guraso berrio zartar elkarrezketatzen ziren, beraz xabe kanpaina txapelak entzako modukoa. Urtsintza eskolak ere prestatu du ate irekien jardunerako eguna. Urtsintza aurreskolako izitzaile taldeak antolaturiko jarduna dugu hau topaketa 2008-2008 ikasturtean aurre inskripzioak eginen dituzen familiei zuzendua dago baita eskolan dauden familiei ere. Hauek hotxelaren noita zeian arratxeldeko bostetan perriozarko entzunaretuan eginen dute topo eta hortik urtsintza eskolara abiatuko dira bisita egin asmoz jarduna honek Eh, aurreskolako proiektu pedagogikoa eta ezik eta taldea ezagutaraztea du helburu. Eta jarraian mendialdea kirol elkarteari heldu, saskibaloi partiden emaitzekin irekiko dugu kirolaren eta garazi kontaiguzu zer egin zuten seniorreko mutilek? Seniorreko mutilek galdu egin zuten San aurka jokatutakoan irureita bostanto egin zuten barrio zartarrek eta laroita lau San Adrianeko mutilek. Neskak berriz irabazi egin zuten Lizeo Monjardinen kontra larun batean jokatutako partidan. Hemen txeberriozaren jokatu zuten eta partida honain emaitza izan zen berrogeita saspi, berrogeita iru, berriozarko entzat. Eta jakin bezala gainontzeko emaitzak eguzkiplaza.neten ikusi gaituzue. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gorko iragarpenak garazi? Egunaren lehentzatian zerua tarteka oditxu egongo dela eta erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituko direla egunaren bigarren partean ordea zerua oso odeitxu geratuko da eta prezipitazio txikia eginen du gauean erten ezateko probabilitatea handia ere bada xabi. Gauean esen bezala ere trumoiek aitza bota dezake aizeari da okionean ego mendebaldeko aize olbizi da. Arratxean ipar mendebaldera aldatuz eta atxaldeko aize hori indarra galduko du temperaturan aldaketarik ez. Eta hau ezen da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari erratiaren sintonian FM-ko edo ordu oro interneten Euskiplaza.neten.